الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Değerli arkadaşlar, bugün derneğimizde Medine'den Şeyh Ahmet El-Biladi hocamızı ağırlıyoruz derneğimizde. Onunla birlikte değerli misafirimiz Şeyh Casim'i de kuvvetten ağırlamış bulunuyoruz. Ehlen ve merhaban lekum hayyakumullah. Bu akşam böyle bir misafirlerimiz oldu. Bizlerle kısaca hasbihal edecekler. Hocamız Medine'de İslam Üniversitesi'nde fıkıh bölümünde doktor. Orada e, master bölümünde, doktora bölümündeki öğrencilere fıkıh okutuyor. Ve deminden söylediğimiz gibi Medine'ye her gittiğimizde bizleri evine davet eden, orada bizlere e, misafirperverlikte bulunan bir hocamız. Buraya ziyaret için geldi. Sizleri de görmeden gitmemek istedi. Bu gece inşallah sözü kendisine bırakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ahmeduhu hamden kethiren tayyiben mübareken fiyh. كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب غيره ولا معبود سواه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أمينه على وحيه وخليله من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أولا أنا سعيد جدا بأنني رأيت هذه الوجوه الطيبة وأنا رأيت في اسطنبول يعني أشياء جميلة ومن أجمل ما رأيت هذه الوجوه وهذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا فيه عند أهل السماء في الملأ الأعلى لقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذه الساعة أيها الإخوة ساعة للآخرة اتركوها للآخرة أه؟ قبل أن تتكلم معلش دقائق يعني نحن نعمل للدنيا كثير نريد هذه الساعة وسامحوني اليوم سوف أطيل عليكم كثيرا وأعلم أن عندكم مشاغل ولكن قد لا نجتمع فأنا أجد فرصة أن أتكلم معكم وأنا سعيد أيضا أن أتكلم معكم أنا في المدينة يعني أحاضر لأكثر من 700 طالب كل أسبوع تقريبا ولكني أحرص الآن أشد من حرصي على من في المدينة أن تكونوا معي وأن تسمعوا الكلام ولعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه فيجد آذانا صاغية وقلوبا واعية فيستقر مكانا جيدا في القلب ينفع الله سبحانه وتعالى به من سمع ومن تكلم ومن حضر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك يعني خيرا لنا ولكم وللمسلمين أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd ettikten, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salat ettikten sonra öncelikle sizler gibi güzel kardeşlerimle bu gece burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. İstanbul'u gezdim, gördüm. Çok güzel manzaralar, çok güzel yerler gördüm. Ancak bugünkü kadar, bu geceki kadar güzel bir manzaraya şahit olmamıştım. Bu gece sizlerle burada bulunmaktan dolayı yine söylüyorum ki çok mutluyum. Bu meclis, bu toplantı, bu sohbet ortamı inanın özel meclislerden sayılan Allah katında, Allah'ın melekler katında kendi katında bulunan melekler, melekler katında zikrettiği bir meclis. Hadis-i şerifte geldiği üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Allah'ın evlerinden bir evde onun kitabını okumak için ve onun kitabını birbiri aralarında müdarese edip, etüt edip, çalışıp, öğrenmek için bir kavim, bir topluluk toplanır da bir araya gelirse Onların üzerine rahmet iner. Onların üzerine huzur, sekinet iner. Ve onların bulunduğu ortamlara melekler gelir. Belki biraz uzun olacak ama bilmelisiniz ki bu süreyi, bu sohbet zarfınca konuşacağımız bu toplantıyı bilmelisiniz ki Allah için yapıyoruz. Allah katında önemi olan, Allah katında değer verilen bir toplantı, değer verilen bir sohbet olacak bu. O sebeple bu vaktinizi Allah için ayırmış olun. Ben Medine'de 700'den fazla öğrenciye ders veriyorum. Ancak inanın burada sizlerle beraber olmaktan ve bu akşam sizlere bir şey anlatmaktan dolayı çok haz aldım, çok mutlu oldum. İnşallah bu söyledi, burada söyleyeceğimiz ve konuşacağımız şeylerden dolayı kalplerimize, kulaklarımıza nur olur. Bunlar bizim için, ailemiz için ve tüm Müslümanlar için hayır olur. نحن أيها الإخوة لا شك أننا في زمن الفتن الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تموج موج البحر وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن القابض على دينه كالقابض على الجبل والفتن أيها الإخوة التي تعرض على القلوب فتنتان فتنة شهوة وفتنة شبهة فتنة الشهوة أولا فتنة الشبهة أقوى هذه لا تدرأ إلا بالعلم فتنة الشبهة لا تدرأ إلا بالعلم وهي التي تدخل في القلب إما من قبل الشيطان وإما من قبل أعوان الشيطان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس أنه قد يأتيهم الشيطان يقول من خلق الله فيثير عنده إشكالات وتساؤلات فلا يدرى هذه الشبهة إلا بالعلم نعم Evet kardeşlerim, öyle bir zamanda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, öyle bir vakitte yaşıyoruz ki bu vakit fitnenin bol olduğu bir zaman. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bahsettiği denizin dalgaları gibi, aşkın dalgaları gibi güçlü olan fitnelerin döneminde, zamanında yaşıyoruz. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu dönemden bizlere bahsederken bu dönemde dini üzere yaşayan kimseleri elinde kor, elinde ateş taşıyan insanlara benzetiyor. Ve insan böyle fitne zamanında yaşayan insanın karşılaşacağı, baş başa geleceği iki tane büyük tehlike var. Bunun ilki arkadaşlar en güçlü olanı şüpheler. Şüphe insanın kalbine direkt girer. Şeytan ve şeytanın aveneler, yardımcıları tarafından kalbe sokulur. Ve bu maraz ve bu hastalık ancak ilim ile def edilebilir. Bununla ancak ilim ile mücadele edilebilir. Bir de insanın maruz kaldığı, baş başa kaldığı, mücadele etmek zorunda olduğu ikinci bir problem vardır. Onlar da şehvetlerdir. التابعي الجليل آه، شقيق البلخي يقول ما من صباح يتكلم عن شبهة عن الشبهة يقول ما من صباح إلا ويقعد لي الشيطان أربع مراصد يعني أربع طرق يقعد له الشيطان يأتيني من أمامي يقول إن الله غفور رحيم يعني سوف ما زلت شباب ما زلت قويا ما زلت فأقرأ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فينغلق هذا الباب يأتيني من خلفي يذكرني الضيعة على أولادي وأهلي يعني لا تقل كلمة الحق مثلا تفصل من عملك لا تقاتل في سبيل الله تقتل ويضيع الأولاد لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر حتى لا يؤذيك الناس وتقعد وقد لا تجد شيء تأكله يذكرني الضيعة فأقرأ ومن وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فينغلق هذا الباب يأتيني عن يميني من قبل الشهوات جيدة Evet, شقيق sakik بو el-Belhi bu tehlikenin farkına vararak şu altın değerinde olan cümleleri bizlere sarf ediyor. O diyor ki her gün şeytan benim karşıma çıkar ve bana sağımdan, solumdan, önümden ve arkamdan olmak üzere dört tane şüphe atar. Bunların ilki şudur. Bana der ki Allah gafurdur, rahimdir. Allah bağışlayıcıdır. Rahmet sahibidir. Merhamet edicidir. Yani yoluna devam et, istediğini yap, nasıl olsa Allah affeder. Diye şeytan kalbime her gün bu şüphe yatar diyor. Ben ise onun bu şüphesine karşı allah Teala'nın şu buyruğunu okurum. Ben, allah Teala buyuruyor ki, ben tevbe eden, günahından pişman olarak tevbe edenlere, salih amel işleyenlere karşı çok merhametliyim ve onların günahlarını örtücüyüm, gaffarım. yani bu tabii biliyor ki allah Teala'nın affedeceği, merhametli olacak kişiler kimler? Bu ayette buyurulduğu üzere tövbe edenler ve salih amel işleyenler ve sonra doğru yolu girenler. Sonra diyor şeytan arkamdan gelir ve beni çoluğumla çocuğumla korkutmaya çalışır. İşte Allah yolunda davet etme, Allah yolunda cihat etme, insanlara emri bil marufta bulunma, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma. Yoksa işte işinden olursun, çoluğun çocuğun aç kalır, ekmek parası bulamazsın. Şeytan diyor bana arkamdan yaklaşarak bu şüpheyi atar. Ben de ona şu ayeti okurum. Yeryüzünde hareket eden her şeyin rızkı Allah'adır. Onun rızkını Allah verir. يأتيني عن يميني من قبل الشهوات حب المال حب المناصب حب الرئاسة فأقرأ وحيل بينهم وبين ما يشتهون لا بد وأن تأتي ساعة يحال بين المرء وبين ما يشتهي هي ساعة الموت فإذا علم أنه سوف يحال بينه وبين هذه الشهوات فليطلب شهوات لا يحال بينه وبينها شهوات الآخرة يأتيني من شمالي من قبل النساء فأقرأ والعاقبة للمتقين قال فينغلق الأبواب وأمضي في يومي سعيدا لا إشكال عندي Ve şeytan bu sefer diyor bana sağ tarafımdan yaklaşarak dünyadaki şehvet hoşuma giden güzelliklerden yaklaşarak bana gelir. Onları bana çok güzel gösterir. Ben ise ona allah Teala'nın şu buyruğunu okurum. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ O gün her bir insana ölüm geldiğinde o sevdikleri, onların hoşuna giden şeylerle kendileri aralarında artık bir ne çekilir? Perde çekilir. Bir duvar örülür. Bir engel koyulur. Bu ayeti okuyunca bilirim ki diyor ben benimle arama perdenin, engelin örülmeyeceği, duvarın örülmeyeceği şeyleri arzulamalıyım. Onların peşinden koşmalıyım. Onlar da nedir? Ahiret amelidir. Cennet amelidir. Sonra diyor şeytan bana sol tarafından yaklaşır. Ve bana kadınlarla alakalı olan şehvi duyguları gösterir. Onların peşinden koşmakla alakalı onları bana güzel gösterir, süsler. Ben ise allah Teala'nın şu buyruğunu, şu ayetini şeytana okurum. Vel akibetul muttakin. Güzel sonuç, akibet kimler içindir? Muttaki olanlar içindir. Takva sahibi olanlar arzularıyla kendileri aralarına perde çekmiş olanlar içindir. Ve bu olaydan sonra şeytan defolur gider diyor. نعم بهذه الطريقة يعني هو آلق هذه المداخل بالعلم لذلك العلم هو أعظم أعظم وسيلة لتثبيت الإنسان على الحق ولذلك تجد القرآن الكريم تجد السنة يعني رتبت أجرا عظيما على هذا العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناك وفي حديث آخر قال فضل العابد على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب وقال حتى الحيتان تستغفر لي طالب العلم وحتى الحية في جحرها وأيضا ذكر عن طالب العلم أنه يعني من سلك علما يبتغي به طريقا إلى آه، من سلك علما من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كل هذا من أجل العلم من أجل العلم فائدة العلم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجة قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فأشهدهم على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو Evet. Gördüğünüz üzere bu rivayet etmiş olduğumuz, size aktarmış olduğumuz kıssada, olayda bu büyük alim şeytanın onun üzerine göndermiş olduğu okları ilimle sahip olmuş olduğu ilimle reddettiğini görüyorsunuz. Onun oklarından, kurmuş olduğu hilelerden ilim yoluyla kurtulduğunu görüyorsunuz. İşte bizler de diyoruz ki bir insan hak üzere, doğru üzerine, hidayet üzerine sebat etmek isterse ilim talep etmesi lazım. İlim üzere olması lazım. Bu sebeple arkadaşlar Kur'an ve sünnette Allah Teala'nın ayetlerinde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde ilim öğrenmeye karşı ilim öğrenmek için birçok teşvikler yapıldığını görüyorsunuz. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ilim sahibinin, ilim talep eden kişinin ibadet eden kişiye olan üstünlüğünü şöyle açıkladığını, şöyle ifade ettiğini biliyoruz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, alim olan kimsenin abid olan, ibadet olan kimseye üstünlüğü benim sizlerin içinizdeki en düşük seviyede olan insana olan üstünlüğüm gibidir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ümmet içinde en basit olan, en alt tabakada olan kimseye olan üstünlüğü neyse alim olan kimsenin de abid olan, ibadet ehli olan bir kimse üstünlüğü böyledir diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünlüğünü hepiniz biliyorsunuz. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta. Diyor ki alim olan kimseye kimsenin abid olan, ibadet olan, eden kimseye olan üstünlüğü Dolunay'ın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Yani Dolunay'ı herkes apaçık ne yapar? Görür, müşahede eder. Diğer yıldızlar ise nokta gibidir. Bu sebeple görüyorsunuz arkadaşlar ilim talep eden kimsenin fazileti nasıl vasfediliyor hadislerde. Başka bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim ilim talep etmek için bir yol tutunur, bir yola girerse allah Teala o yol ile onu cennete götüren bir yol ne yapar? Açar. Yine allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ilim talep edenlerle alakalı şöyle buyurmakta. allah Teala iman edenleri, iman edenleri ve ilim sahibi olanları ne yapacak? Derecelere yükseltecek, mertebelere, makamlara yükseltecek. Yine başka bir ayette de allah Teala hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye buyurmuştur. إذا هذه الشبهة الأولى أو المورد الأول الذي يرد إلى القلب مورد الشبهة والمورد الثاني مورد الشهوة والشهوة هذه تدفع بما عند الله يعني بالرغبة بما عند الله سبحانه وتعالى يعني قد يكون عالم يعلم لكنه يعصي ويتبع الشهوات وهو عالم لذلك الجانب الآخر لا يدفع بالعلم فقط وإنما يدفع بالعلم مع التقوى Evet. Kalbe atılan şeytan tarafından gönderilen ikinci tehlike ise arkadaşlar şehevi duygular. Nefsani duygular. Nefsani arzular. Yani şeytanın getirdiği bazı şüpheler var. Bunları neyle bunları neyle savuracaktık? İlimle. Bir de kalbe gelen ne var? Nefsani arzular, şehvetler var. Bunların def sadece ilimle olmuyor arkadaşlar. Yani ilim yeterli değil. İlimle birlikte aynı zamanda ne olması lazım? Takva olması lazım. Allah'tan sakınmak. Allah'ın katında olanları, Allah'ın bize vaat ettiği, müjdelediği şeyleri düşünerek yahut bizi korkuttuğu şeyleri düşünerek takva sahibi olmak ve işlemeyi düşündüğümüz, nefsimizin işlemeye doğru bizi yönelttiği şeylere karşı kendimizi frenleyerek takvalı olmak. Takva sahibi olmak. Yani bir insan alim olabilir. Evet, şüphelerden uzaklaşabilir. Ancak nefsani arzulardan ilmiyle ne yapamayabilir? Kurtulamayabilir. ilminin yanında ne olması lazım? Takvasının olması lazım. لذلك اليهود ذكر الله عنهم أنه غضب عليهم وهم يعلمون اليهود عصوا الله تعالى وهم يعلمون فلذلك غضب الله عليهم لأنهم علموا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا برسالته وعرفوا الحلال والحرام ولم يعملوا بالحلال ولم يتركوا الحرام فغضب الله عليهم ولذلك نحن نقول في الصلاة دائما غير المغضوب عليهم ولا الضالين النصارى الذين عبدوا الله على جهل Yahudiler her gün namazda Fatiha'yı okurken ne diyoruz? Allah'ım bizi gazaba uğrayanların yoluna iletme. Yoluna değil. Niye onlar Allah'ın gazabına uğradılar? Kur'an-ı Kerim'de allah Teala niye onların Allah'ın gazabına uğratıldığını bizlere haber verdi? Çünkü onlar ilim sahibiydiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu biliyorlardı ama onun peygamberliğine iman etmediler. Helali öğrendiler, onunla amel etmediler. Haramı öğrendiler, ondan sakınmadılar, kaçınmadılar. Bundan dolayı allah Teala onlara ne yaptı? Gazap etti. Onlara gazap etti. Bundan dolayı biz namazlarımızda her gün, her namazımızda onların gazap ettiklerinin yoluna değil, dalalete düşürülenlerin, dalaletin içinde olanların yoluna da değil. Kimdir o dalalete, sapıklığa düşenler? Hristiyanlar. Onlara niye dalalet ispat et, nispet edildi? Çünkü onlar ne yaptılar arkadaşlar? Cehaletleriyle, cahilce Allah'a ibadet ettiler ve Allah'a ortak koştular. نعم. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة عن فضل العلم فالعلم في الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام علم العقائد يسمى علم التوحيد وعلم العبادات وعلم المعاملات Evet, ilmin faziletini, ilmin üstünlüğünü bu şekilde gördük, öğrendikten sonra bizim dinimizde, İslam dininde ilmin üçe ayrıldığını görüyoruz. <coughs> Akaid, itikat ilmi yani tevhid ilmi. Allahu Teala ile ilgili olan ilim. İkincisi ibadet ilmi. Allah Teala'ya nasıl ibadet edeceğiz? Neler gerekiyor? Üçüncüsü ise muamelat. Birbirlerimiz birbirimiz arasında, insanlar arasında Be, muamelat, muamelat dediğimiz ilişki, ticaret, satış, alışveriş ilmi. ilmi bu şekilde üç kısma ayırıyoruz. Naam. وأساس هذا العلم هو علم التوحيد وهو عمل القلب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر البدن وإذا فسدت فأس سائر البدن ألا وهي القلب فصلاح القلب ليس معناته أنه مريض هو لا ينبض صلاحه باعتقاده بما فيه فإذا كان موحدا لله كان قلبا سليما إلا من أتى الله بقلب سليم وإذا كان غير موحد عنده شرك عنده بدعة هذا مريض وقد يكون قلبا ميتا كقلب آه، الكفار Evet. ilmin temeli olan, ilimlerin aslı olan ilim hangi ilimdir arkadaşlar? Tevhid ilmi. Akide ilmi, itikad ilmidir. bu ilmin yeri ise insandaki kalbin merkezidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmakta. Vücutta öyle bir et parçası bulunur ki bu et parçası eğer salah bulursa, doğru olursa, sağlam çalışırsa bütün vücut ne yapar? Sağlam olur, sağlam çalışır. Eğer fesat, bozuk ise o kalp bütün vücut ne yapar? bozuk, bozulur, fesad olur. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin burada sağlam çalışması yahut bozuk çalışması olarak ifade ettiğimiz ben manadan kasıt kalbin doğru atması, kanı doğru pomp iyi pompalaması değil arkadaşlar. Bu tevhid ilminin, Allah'ı birlemenin kalpte yerleşmesi. Şayet kalbe bu ilim doğru bir şekilde yerleşir. Kalp buna iman ederse bu kalp arkadaşlar bütün vücudu ne yapar? Kurtarır. Eğer kalpte hastalık varsa nedir o hastalık? Şirk. Allah'a ortak koşmak. Nedir o hastalık? Onun dininde olmayan şeyleri yaşamak. Bidat varsa bu kalp ne yapar? Bozuk çalışır. Bazı kalpler de vardır ki tamamen hareketsizdir, ölüdür. Bunlar da kimlerin kalbidir arkadaşlar? Kafirlerin kalpleridir. طيب العلم هذا هو عمل القلب كيف نعرفه واحد يقول أنا أحب الله أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الإسلام لا نستطيع نقول أنت كاذب إلا بعمله فما في القلب تظهره الجوارح وهو عمل الجوارح لكن اعتقاد في القلب اعتقاد القلب يظهر على الجوارح فإذا رأينا الرجل يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ي... وهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنت كاذب لذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى ناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فنقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم نحب النبي نحب الله فهذه الآية تسمى آية الابتلاء يعني إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي عند قبره فقط إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم آه، لا تقبل إذا رأيت المؤذن يقول آه، يعني آه، أشهد أن محمد رسول الله هذه ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لا تدعوه لا يوجد أحد في الدنيا يحب النبي صلى الله عليه وسلم كأصحابه ومع ذلك كانوا لا يفعلون هذا الفعل فمن جاء بعدهم يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هؤلاء الأصحاب كذاب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الاتباع إذا رأيت الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأيته يتكلم إذا رأيته يتكلم في المحبة وهو بعيد عن المحبة هذا كذاب Evet. Amelin yani tevhid amelinin, tevhidin bulunması gereken yerin kalp olduğunu söyledikten sonra bu kalpte Allah sevgisinin, Resul sevgisinin, İslam sevgisinin olduğunu nasıl anlarız? Yani bir insan kalbinin içinde, kalbinde Allah'ı sevdiğini söyleyebilir. Ben Allah'ı seviyorum diyebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini söyleyebilir. İslam dinini sevdiğini söyleyebilir. Biz bunun kalbindeki bu ileri sürdüğü şeyi bilmemiz mümkün değildir. Kalbini açıp bunu keşfedemeyiz. Ancak bunun bazı ipuçları vardır. Elimizde bununla alakalı göstergeler vardır. Nedir bu göstergeler? Kalbin hareketiyle çalışan kalpten gelen bu enerjiyle çalışan, tevhid ilmine dayanarak çalışan azalarda, organlarda Allah'a olan ve Resulüne olan itaat bizim için o kişinin kalbinin bir aynasıdır. Şayet bir insan ben Allah'ı seviyorum, Resulünü seviyorum, İslam dinini seviyorum diyor. Ama azalarıyla ibadet etmiyor, amel etmiyorsa onun iddiası nedir arkadaşlar? Boştur. Eğer kalp onu amele, tatbike, pratiğe doğru yönlendirmiyorsa, itmiyorsa bu kimsenin iddiası boştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da peygamber zamanında da onu sevdiğini iddia eden insanlar vardı. Ve allah Teala şu ayeti indirerek bu insanları imtihan ediyor arkadaşlar. allah Teala şöyle buyuruyor. buyuruyor. De ki o insanlara Ey insanlar şayet beni seviyorsanız Ey insanlar şayet Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Birçok ilim ehli alim bu ayetin imtihan ayeti olduğunu, sınav ayeti olduğunu söylüyor. Neden? Şayet Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bunun en büyük göstergesi olan şey ne arkadaşlar? Resulullah'a tabi olmak, ittiba etmek. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin diyerek bunu en güzel şekilde açıklıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bazılarının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine giderek hayatında ona uymakla alakalı, ittiba ile alakalı hiçbir şey olmamasına rağmen gidip kabrini görünce gözyaşı dökmesi, ezan okunurken eş, müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde baş parmaklarını öpüp gözüne sürmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak değildir arkadaşlar. Ona tabi olmak, onun sünnetini yaşamak ile olur. Bizler biliyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi onun ashabından, onun sahabelerinden daha çok seven kimse yoktur. Mümkün değildir. Bir kimse gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğini söylüyorsa ne yapacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olacak. eğer tabi olmuyorsa, peygambere uymuyorsa bilmeli ki ittibaında söyle, peygamber sevgisinde yalancıdır. Samimi değildir. İde arafna tevhid هذا التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه بيت الإسلام إذا تبني بدون أساس لا يمكن البناء يستقيم فلا بد أن يكون الأساس قويا إذا كان الأساس قوي تبني ما شئت لذلك لا بد وأن تؤسس على التوحيد قطعا هذا الذي جلس النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر سنة في مكة يدعو إلى التوحيد ثلاثة عشرة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقول قولوا لا إله إلا الله بعد ذلك لا يهم شيء الأمر بسيط وإن كان فيه شيء مهم لكن الأهم هو التوحيد لأن التوحيد يجعلك قويا عزيزا تعرف أن الله هو الضار هو النافع هو الرازق هو المعطي هو المانع لا تكن عبدا لأحد عبدا لله فقط ذلك عزة الإسلام وعزة المؤمن في توحيده İslam evinin, İslam dininin temeli nerededir arkadaşlar? Tevhiddedir. Yani ee, şayet yüksek bir bina yapmak istiyorsan çok katlı bir bina inşa etmek istiyorsan onun temelini ne yaparsın? Çok sağlam yaparsın. Bunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de 13 sene boyunca insanlara tevhidi anlattığını görüyoruz. İnsanlar tevhidi anlarsa bilirler ki zarar veren de, fayda veren de, veren de mani olup, engel olup vermeyen de Allah'tır. İnsanlar tevhid öğrendikten sonra sadece ve sadece Allah'ın önünde ne olurlar? Kul olurlar, boyun bükerler. Allah'ın dışında kimseye kul olmaz, kimsenin önünde zelil olmaz, boyun bükmezler. Şuf. El-Kur'an e, kulluhu mali bit-tevhid. الله سبحانه وتعالى حكى لنا قصة سحرة فرعون مع فرعون هؤلاء المساكين لما جاءوا يريدون أن يتحدوا موسى عليه السلام جاءوا إلى فرعون أول ما قالوا له قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أول شيء يبغون الفلوس يبغون المال يبغون الدنيا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين يعني سوف أعطيكم مال وسوف تكون من حاشيتي من قرابتي لما ألقى موسى العصا ودخل الإيمان في قلوبهم وعلموا أن موسى جاء بالحق عليه السلام ماذا قالوا؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى فرعون هذا يقول أنا رب العالمين قال آمنتم به قبل أن آذن لكم يعني أنا ما ما أذنت لكم آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ماذا أفعل؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لا ضير لن نؤثرك على ما جاءنا من العلم والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض ما خافوا من فرعون كانوا يخافونه قبل ساعة كانوا يخافونه لما دخل الإيمان في قلوبهم أصبحوا لا يخافون قصص كثيرة في القرآن كلها مليئة بالتوحيد كلها تعلم المسلم العزة وتعلم أن له نهاية في الحياة له يوم حدده الله وهو في بطن أمه من أربعين آه، يعني أربعين نطفة ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة ثم بعد ذلك يكتب اليوم الذي يموت فيه والأجل الذي يعيشه طبعا والرزق الذي يكتب له فلا يمكن لنفس أن تموت قبل يومها ولا يمكن أن تموت وناقص من رزقها شيء هذا يقين فهذا يعطي المسلم عزة وقوة حتى لا يستطيع أن يكون يعني تحت ضعف الناس مع أنه مأمور ببذل السبب في الدنيا بكل ما يوصله إلى العزة Evet. Tevhidin, Allah'ı bilmenin kişiye vermiş olduğu izzeti anlatan, tevhidi anlatan Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler vardır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde bizlere tevhidden bahsetmekte. Bu tevhidin kalplerine giren insanları nasıl izzet halinde yaşayan kişiler haline çevirdiğini anlatmakta. Mesela Musa aleyhisselamın Firavun'un sihirbazları, sihirbazlarıyla, sihircileriyle olan kıssasına, olayına bir bakın. Malum olduğu üzere Firavun Musa aleyhisselamla yarışmaları için Musa aleyhisselamı yalancı olduğunu kendi iddialarına göre ispat etmek için Firavun ne yaptı? Sihirbazlarını ne yaptı? Bütün şehirlerden toplayıp getirdi. En ileri, en tecrübeli, işini en iyi yapan sihirbazlar geldi ve Firavun ile aralarında şu konuşmanın geçtiğini allah Teala bizlere haber veriyor. Diyorlar ki Firavun'a, şayet galip olursak, şayet Firavun Musa'yı alt edersek, yenersek, bize vereceğin bir para, bir ücret var mı ey Firavun? Firavun diyor ki evet, size para da vereceğim ve aynı zamanda bana yakın olan Benimle beraber yaşayan, sarayında olan insanlardan olacaksınız. Böyle bir mükafatınız var. Bakın, Firavun'a yaklaşmak isteyen, ona yağcılık yapan, ondan korkan bir topluluk. Niye? Çünkü Rablerini tanımıyorlar. Niye? Kalplerinde tevhid olmamış, yerleşmemiş. Musa Aleyhisselam'ın asasını atmasından sonra onların yapmış oldukları hileleri, göz boyamalarını o asa, o baston yılana dönüp yuttuktan sonra bu kimseler hakikati anlıyorlar. Çünkü biliyorlar ki karşısındaki insanın yaptığı şey ancak Allah tarafından desteklenen bir kimse tarafından yapılabilir. Bunu görünce Rablerine iman ediyorlar. Yaratıcılarına iman ediyorlar. Musa'nın Rabbine iman ediyorlar. Tabi hemen şok olan bu olay karşısında vehşe düşen Firavun yine allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki bizlere anlattığı ayetlerde Firavun ne diyor? Size izin vermeden, benim iznimi almadan nasıl iman edebilirsiniz? Ben size izin vermedim. Nasıl oluyor da iman ediyorsunuz? Ve diyor ki Firavun, benim azabım göreceksiniz ki o iman ettiğiniz Rabbinizin azabından daha şiddetli sizlere yapacağım. Azap daha şiddetli olacak ve daha devamlı ve sürekli olacak. Yani Firavun böyle bir gaddar. Böyle kendini bilmez zalim bir adam. Kendi azabını Allah'ın azabıyla bile kıyaslıyor. Bakın. Diyoruz ey sihirbazlar ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve sizleri hurma kütüklerine asacağım. Ve göreceksiniz ki benim azabımın daha sert olduğunu fark edeceksiniz. Az önce Firavun'dan korkan, ona yaklaşmak isteyen, bu insanların verdiği cevap ne? Bakın arkadaşlar ayet-i kerimede. Diyorlar ki, allah Teala tarafından bize getirilen, bize gösterilen ilimi ne yapmayız? Sana tercih etmeyiz. Bitti. Az önce korkak kimselerdi. Az önce Firavun'a yağcılık yapan, yaklaşmak isteyen insanlardı. Şimdi Musa'nın göstermiş olduğu hakikati gördükten, Rablerini tanıdıktan sonra diyorlar ki Allah'ın katında gelen ilmi karşı ne yapmamayı seni tercih etmeyiz. Biz artık ilmi gördük. Dilediğini yap. Diyorlar aynen böyle. Dilediğini yap. Yani insan bilmeli ki annesinin karnında ne zaman öleceği, ne kadar yaşayacağı, ona verilecek rızkın ne olduğu yazılır. İnsan kendine verilen süreyi doldurmadan bu dünyadan Gidemez. Kendine takdir edilen, verilen rızkı son lokmasına kadar yemeden bu dünyadan gidemez. Bunları bildikten sonra tevhidi öğrenen, tevhidin kalbine giren kimsenin nasıl izzetli olduğunu da bir daha görmüş oluruz. من قبل العزة يا شيخ الياس أيضا التوحيد أساس لقبول العمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن الله تعالى يقول من عمل عملا أشرك به معي غيري فيه معي غيري تركته وشركه قال في الحديث أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري, غيري تركته وشركه فأساس القبول أساس قبول عبادتك صلاتك صيامك حجك آه، صدقتك أساس القبول التوحيد لذلك أنا لما أهج أنا وغيري من المسلمين لما نرى الحجاج يأتون يبذلون أموالهم ويبذلون أوقاتهم ويتركون بلادهم ويأتون إلى مكة والمدينة ويأتون بالشرك ويرجعون بالشرك لا يقبل لهم عمل يقول سبحان الله خسارة يعني أحزن على هؤلاء يأتون يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه ويستشفعون به ويأتون إلى البقيع يدعون ويستشفعون ويأخذون من التراب يشركون بالله وهم يذهبون لعبادة الله فيذهبون بالشرك ويرجعون بالشرك وأموالهم هذه هباء منثورة وعبادتهم هباء منثورة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا Tevhid aynı zamanda insanın yapmış olduğu amelin kabul olması için gerekli bir şarttır. Yani sen bir ibadet yapıyorsun. Allah için bir amel işliyorsun. Ama tevhidi kalbine yerleştirmemişsin. Şirk var. Böyle bir problemle iç içesin. Senin bu amelin, e, yapmış olduğun bütün ameller nedir arkadaşlar? Boştur. Boşa gitmiştir. Bir kutsi hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'nın şöyle buyurduğunu bizlere naklediyor. Diyor ki allah Teala ben kendisine şirk koşulanlar arasında şirk koşulmaktan en uzak olanıyım. Kim bir amel işler, kim bir ibadet işler, ibadet yapar, o ibadette bana başkasını ortak koşarsa onu o amel sahibini ve yapmış olduğu ameli ve amelleri ne yaparım? boşa çıkarırım, terk ederim. Medine uzak bölgelerden, uzak ülkelerden böyle meşakkatlere katlanarak, paralarını vererek hacca gelen insanlar görüyorum. Malını vermiş, yazılmış kuraya, eşini dostunu terk etmiş, bir ay iki ay oralara gelmiş, parasını harcamış, vaktini harcamış. Ama bakıyorsunuz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelmiş, el açmış, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şeyler istiyor. Bakî mezarlığına gitmiş, orada yatanlardan bir şeyler istiyor. Oradan bir toprak almış, ondan medet umuyor, onun kendisine fayda vereceğini zannediyor. Onu ülkesine getirmeye çalışıyor. Bu insanları görünce gerçekten üzülüyorum. Medine'ye, Mekke'ye hac için gelirken şirkleriyle beraber geliyorlar. Şirkleriyle beraber geri dönüyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onların yapmış oldukları amellere yöneldik ve onların hepsini ne yaptık? Boşa çıkardık. Niye? Çünkü onlar ibadetlerine ne yapıyorlar? Allahu Teala ortak koşuyorlar. İbadetin kabul olmasındaki ilk esas nedir arkadaşlar diye sorduğumuzda ne diyeceksiniz? Tevhid. إذا عرفنا التوحيد ما هو التوحيد بعض الناس يعتقد التوحيد شيء صعب التوحيد هو أن توحد الله تعالى بالعمل تصرف هذا العمل لله العبادة كلها خالصة لله وهذا يجعلك عبدا لواحد وهو الله سبحانه وتعالى العلماء يقسمون التوحيد ثلاثة أقسام وهذا التوحيد التقسيم ليس عليه ليس فيه نص من كتاب أو سنة وإنما باستقراء القرآن عرفوا هذا التقسيم مثلا توحيد الربوبية في قوله تعالى الحمد لله آه، توحيد الأسماء والصفات الحمد لله الحمد لله هذا يدلنا على أن الصفات المحامد كلها لله فبادل الكرم معطي الكرم هو الكريم معطي الجمال هو الجميل يقول العلماء بادل الشيء هو أولى به إذا ما عنده زيادة لا يعطي إذا كان في البشر جمال فواهب الجمال أولى به وإذا كان في الطبيعة جمال فواهب الجمال أولى به فالله سبحانه وتعالى متصف بكمال صفات الجمال والكمال التي تسمى الأسماء والصفات فكل اسم لله يشتمل على ذات ومعنى بعكس البشر بشر يا شيخ قد يكون اسمه شجاع وهو جبان قد يكون اسمه كريم وهو بخيل ها قد يكون اسمه طيب وهو خبيث لكن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفة الكمال والجمال واسمه يدل على الذات والصفة كريم تدل على ذات الله وتدل على أنه متصف بهذه الصفة Evet. Tevhid dediğimiz şeyin ne olduğunu sorduğumuz zaman bazı insanlar bunun çok zor bir şey olduğunu anlıyorlar. Diyor ki ya tevhid ama ya çok zor bir şey bu. Bu da nedir? Halbuki arkadaşlar tevhid çok kolaydır. Tevhid çok kolaydır. Nedir tevhid arkadaşlar? İnsanın yapmış olduğu ibadetlerinde, insanın yapmış olduğu ibadetlerde Allah'ı birlemesi. Bütün ibadetlerini yalnızca kime yapması? Allah bana yapmasın. Ehli sünnet vel cemaat, ilim ehli tevhid denildiği zaman bunun üç kısma ayrıldığını söylüyor. Yani allah Teala'yı birlemek şu üç kısımda olur. Biz namaz okurken, namaz kılarken Fatiha'da ne diyoruz? İlk olarak nasıl başlıyoruz namaza? Elhamdu lillah. Elhamdu lillah. Ne demek hamd Allah'a mahsustur? Hamd demek arkadaşlar allah Teala övülecek olan, mükemmel olan, eksiksiz olan ve en güzel olan sıfatlara sahiptir demek. Bu övgüye de ancak o layıktır. Yani bizler mesela tabiatta, dünyada ne görüyoruz? Noksansız bir işleyiş görüyoruz. Mükemmellik görüyoruz. Değil mi? Ve aynı zamanda ne görüyoruz? Bir güzellik görüyoruz. Değil mi? Bu güzelliği veren, bu mükemmelliği veren, bu mükemmel işleyişi veren kimdir arkadaşlar? allah Teala'dır. O hayli hayli nedir arkadaşlar? Sıfatlarıyla nedir? Mükemmeldir, eksiksizdir. Onun isim ve sıfatları Esma-ül Husna'dır. İsimlerin en güzelidir. Onda bir noksanlık, bir eksiklik yoktur. Ve allah Teala'nın her ismi onun ismine ve zatına delalet etmekle birlikte o isimin manasına da delalet eder. Manasını da içerir. Yani mahlukattan birisinin adamı, adamı ismi nüfus cüzdanında kahraman. Ama adam sinekten bile, karıncadan bile korkuyordur. Yani adamın adı, kimliğindeki adı kahraman yazıyor diye aslanla boğuşacak anlamına gelmiyor. Yani adamın nüfus cüzdanındaki adı Cevdet. Ne demek Cevdet? Cömert. Ama adam dünyanın en cimri adamı. Olabiliyor. Ama allah Teala'nın isimleri arkadaşlar aynı zamanda neyi ifade eder? O isimlerin sıfatlarını, o manayı ifade eder. Yani allah Teala'nın bütün isimleri aynı zamanda onun o güzel sıfatlarına delalet eder. İzen Esma Allah Teala. Allah Teala münezzehun an kulli ayb. ذلك لما جاء الدجال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال ولكني أقول فيه قولا لم يقله نبي قبلي تعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور لأن العور صفة نقص فهذا الأعور يقول أنا رب العالمين طيب ركب عين إذا أنت رب العالمين لماذا أنت ناقص أنا بشر عندي عينين وأنت أعور وهذه أبرز صفة للدجال يعني أعظم صفة يعرف بها الدجال وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور فأول ما تراه أعور تقول أنت لست رب العالمين لأن العور صفة نقص والله منزه عن كل نقص وعيب Allah Teala bütün kusur, eksiklikten nedir? Münezzehtir. Uzaktır. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabına diyor ki benden önceki her peygamber ümmetini kıyamet gününden önce gelecek olan Deccal'den sakındırmış, Deccal'den korkutmuştur. Ben size benden önce hiçbir peygamberin söylemediği bir şey söylüyorum onun hakkında, Deccal'in hakkında diyor. Bilin ki Deccal'in tek gözü kördür. Ama Rabbinizin iki gözü de görür. Rabbinizin iki gözü de görür. Biliyorsunuz Deccal ben alemlerin Rabbiyim iddiasında bulunacak. Kendisinin Rab olduğunu söyleyecek. Ama bizler bunu öğrendikten sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu vasfını, bu hadisini duyduktan sonra biliyoruz ki Deccal'de ne var? Bir kusur, bir eksiklik var. Ama Rabbimiz de şey, ama Rabbimiz de böyle bir kusur, böyle bir eksiklik yok. إذا القسم الأول من التوحيد اختصرته آية أو ربع نصف آية الحمد لله الحمد لله يعني المحامد كلها لله طيب هذا اسمه توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين رب العالمين توحيد الربوبية رب العالمين أي خالق الخلق ورازقهم ومدبر أمرهم لا ينزل المطر إلا بإذنه ولا يرتفع إلا بإذنه يرزق من يشاء ويمنع من يشاء يصح من يشاء ويمرض من يشاء يغني من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إذا هو متصرف بأمر العباد رب العالمين إذا الحمد لله توحيد الأسماء والصفات ها رب العالمين توحيد Ar-Rububiyye. Evet. Bu kadar basit arkadaşlar. Elhamdülillah. Övülecek bütün sıfatlara, övgüye layık olan kimdir? Allah'tır. Bütün isimleri ve sıfatları övgüye layıktır. Rabbil alemin diyoruz. Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi, yaratıcısı, rızık vereni, dilediği zaman yağmur yağdıranı, gönderdiği yağmuru çeken, dilediğine hastalık veren, dilediğine sıhhat veren. hep aramızda bakıyorsun kimimiz hasta, kimimiz sağlıklı. Dilediğine zenginlik veren, dilediğine fakirlik veren. Dilediğine izzet veren, dilediğine zillet veren. Dün izzetli olan bugün zillet içinde. Bunları hepsini veren kimdir? Rab. Allah Teala'dır. İşte tevhidin ikinci kısmı da budur arkadaşlar. Bir, isim ve sıfatlarında hamd layık olan, hamdı hak eden, övgüyü hak eden. İkincisi bu alemin yaratan, bu alemi çekip çeviren olan Allah. التوحيد الثالث توحيد الألوهية توحيد العبادة وهذا في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ثلاث الحمد لله توحيد الأسماء والصفات رب العالمين توحيد الربوبية إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك لا ندعو إلا أنت لا نسأل إلا أنت لا نلتجئ إلا بك نعم Evet, tevhidin ilk kısmı neydi arkadaşlar? Kim söyleyecek? İsim ve sıfat tevhidi. İsim ve sıfatlarında Allah'ı birlemek. İkincisi rububiyet. Yaratıcı olan, Rab olan Allah'tır. Üçüncüsü arkadaşlar ibadetlerimizde Allah'ı birlemek. Uluhiyet tevhidi. Buna da biz uluhiyet tevhidi diyoruz değil mi? Yine Fatiha suresinde her gün okuyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Yani ancak sana ibadet eder, ancak sana dua eder, ancak sana el açar, ancak senden ister, senden niyazda bulunur, ancak sana sığınırız demek. O zaman tevhidin bu üç kısmını da Fatiha suresinde ne yapabiliyoruz biz? bu şekilde görüp bulabiliyoruz. إذا عرفنا هذا التوحيد ثلاثة أقسام نعرف أن الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله لأنها اشتملت على هذا التوحيد وبنص حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه أعلمك أعظم سورة في القرآن فلما خرج قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فالفاتحة هي أعظم سورة تسمى الفاتحة تسمى الشافية تسمى الكافية أم القرآن أم الكتاب الحمد ها؟ أسماءها كثيرة وهي سبع مثاني سميت مثاني لأنها ثنيت في التنزيل نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة وقيل سميت مثاني لأنها تقرأ في كل ركعة في الصلاة تثنى yani تقرأ في كل ركعة Evet. O halde Kur'an'daki en faziletli, en azim, en büyük olan sure hangisidir arkadaşlar? Fatiha suresidir. Niye? Çünkü Allah'ı tanıtan, Allah'ı anlatan tevhidi üç kısmına yapmakta işaret etmekte. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabından birisine diyor ki sana Kur'an'daki en azim, en büyük sureyi öğreteyim mi? Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona Kur'an'daki en büyük surenin Seb'al Mesani çift çift okunan yani namazın her rekatında okunan diye de tefsir ediliyor bu. İki kere indiğinden dolayı Mekke'de ve Medine'de indiğinden dolayı da olduğu söyleniyor. Bu surenin Kur'an'ın Fatiha'sı açılışı olan Fatiha suresi olduğunu Peygamber Aleyhisselatü vesselam ashabına öğretiyor. Bu surenin birçok adı var. Bunlardan bir tanesi Şafiye, şifa veren, kafiye, yeterli olan demek. Fatiha, açılış duası demek. Ummul Kur'an, Ummul Kitap, kitabın, Kur'an'ın anası, aslı olan gibi bu surenin de ne vardır? Adları vardır. مم. طيب ل- لماذا سميت الفاتحة؟ Selalim. Peki Fatiha niye denmiş bu soruya arkadaşlar? Kim cevap verecek? Kur'an'la ilk başlangıcı. Ceyid. لأن افتتح بها القرآن. ها؟ اليوم ماذا يفتتحون بها؟ في الزواج الفاتحة. ها؟ في البيع الفاتحة. يعتقدون أن الفاتحة يفتتح بها أمر مهم يعتقدون أنها سميت الفاتحة لأنهم يفتتحون بها الأمر المهم وهذا خطأ هي سميت الفاتحة لأنه افتتح بها القرآن اليوم يعملونها في الزواج يقول الفاتحة وإذا باع واشترى قال الفاتحة وإذا استأجر الفاتحة وهكذا يعني يفعلونها في كل أمر مهم بالنسبة لهم يعتقدون أنها تسمى الفاتحة لأنها يفتتح بها أو تتفتح بهذه الأمور نعم القرآن الكريم بصورة إلى başlandığı için açılış manasında olan Fatiha ismi verilmiştir. Ama bazı insanların şöyle yaptığını görüyorsunuz. Her oturmada, kalkmada ya önemli bir iş yaptığında El Fatiha diyorlar. Bu yanlış bir amel. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın yapmadığı bir şey öncelikle. İkincisi de yani Kur'an'ın açıldığı, Kur'an'ın ilk başladığı sure dizilişte. Bu olduğu için Fatiha denmiş. Yoksa her işe başlarken yahut da her yerde El Fatiha demek için değil. İde arafna hadi taksim الثلاثة أقسام ننظر حال الناس بالنسبة لهذا التوحيد أولا توحيد الأسماء والصفات ما كانوا يعرفونه قبل الإسلام توحيد الربوبية جميع البشر آمنوا به حتى فرعون فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى هو آمن بتوحيد الربوبية قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا آيات موسى الذي جاءت من عند الله جحدوا بها ولكن في الحقيقة هم استيقنوها لكنهم جحدوا بها ظلما وعلوا واستكبارا توحيد الربوبية لم يكفر لم يكفر به أحد Evet, bu tevhidin üç kısmını anlattıktan sonra, üç kısmından bahsettikten sonra insanların bu tevhide olan durumu, tevhidle olan ilişkisine bakalım. Biliyorsunuz rububiyet tevhidi dediğimiz allah Teala'nın yaratıcı olan bu dünyayı insanları yarattığını kabul etmek anlamına gelen rububiyet tevhidini insanların hepsi ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Firavun bile ben sizin en yüce Rabbinizim diyen Rabblik iddia eden Firavun bile allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de Musa'nın getirmiş olduğu ayetleri, mucizeleri ne yaptı? Cehadu biha. Onları inkar etti diliyle. Ama kalbiyle yakinen ne yaptı? Bunlara inandık. Bunların farkına vardı. Bunları bildi. Ama inkarı neye dayalıydı? İnkar neye dayalıydı? Zulme, zulmederek ve kibirlenerek. Kibire dayalıydı. Kibir ve zulümden dolayı inkar etti. الله يقول عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فالله سبحانه وتعالى أثبت أن الكفار يؤمنون بهذا التوحيد Evet allah Teala rububiyet tevhidiyle alakalı olarak yine Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o kafirlere sorsan sizi kim yarattı? Derler ki Allah. Onlara yine sorsan yerleri ve gökleri kim yarattı? Derler ki Allah. Yani onlar allah Teala'nın yaratıcı olduğuna ne yapıyorlardı? İman ediyorlardı. لا يستطيعون حقيقة لا يستطيعون أن ينكروها كالموت الموت الآن سبحان الله يعني حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها حتى الطغاة لذلك الله سبحانه وتعالى تحدى البشر تحدى البشر بهذه الآية وهذه الحقيقة فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين لما يتكلم عن الموت قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أي محكومين معبودين لله سبحانه وتعالى عبيد لله أرجعوا هذه النفس حتى المكابرين حتى الكفار كلهم يقولون الموت يعني النهاية التي لا نستطيع أن نفعل معها شيء ربوبية tevhidi yani allah Teala'nın yaratıcı olduğunu kabullenmek aynı ölümü kabullenmek gibi arkadaşlar. Yani bugün ölümün varlığını inkar eden var mı? Yani ölüm yoktur böyle bir şey inanmıyorum ve ben alın bakın görün 3000 seneden beri ayaktayım. Nerede ölüm diyebilecek insan var mı? Yok değil mi arkadaşlar? İşte rububiyet tevhidi de böyle bir gerçek. allah Teala ölümle alakalı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hadi şayet gerçekten benim hükmümde hükmüm altında olan ölmeyeceğini savunan insanlardansanız haydi ölümü ne yapın kendinizden def edin diyor. Çok büyük bir meydan okuma arkadaşlar. Aynı ölüm gibi rububiyet tevhidi de bütün insanlık tarafından ne yapılmış? Kabul edilmiş. Bunu inkar edemez yani. صحيح يعني النمرود حينما حاوره إبراهيم عليه السلام ها؟ قال ربي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت كيف تحيي وتميت أريد أن أقتل هذا أقتله أريد أن أتركه أتركه هو يريد أن يجادل في الباطل إبراهيم عليه السلام جاء له بآية لا يستطيع أن يجادل فيها قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر امسك الشمس بدل ما تمسك خذها منه آتي بها أنت القوي ائت بها من ما يستطيع فبهت الذي كفر بهت يعني ما استطاع أن يتكلم Evet. Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'ın tartıştığı, konuştuğu Nemrut. Musa, İbrahim Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın şu sözünü duyunca Rabbim hayat verendir ve öldürendir. Sözünü duyunca diyor ki ben de öldürür, ben de diriltirim. Yani İbrahim Aleyhisselam'la ne yapıyor? Mücadele yoluyla ona galip gelmeye çalışıyor. Yani birisini getirir öldürür, diğerini de öldürmez bırakırım ne yapmış olurum? Birisini öldürmüş, birisine de hayat vermiş olurum. İbrahim Aleyhisselam burada ona şu güçlü delili getiriyor. Dedim Rabbim güneşi ne yapmakta? Doğudan getirmekte. Sen de onu ne yap? Batıdan hadi getir. Yani gücün yetiyorsa ondan güçlüysen madem böyle bir iddia var bunu yap. Diyor ki Allah Teala ayetin devamında فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Bu Nemrut ne yaptı? Mağlup oldu, yenildi. Artık söyleyeceği hiçbir şey kalmadı. İnkar edemez. إذا الآن الإشكالية في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية كيف انقسم المسلمون في هذين التوحيدين انتبهوا هذا مهم جدا توحيد الأسماء والصفات انقسموا ثلاث أقسام أهل السنة والجماعة الأشاعرة ناس يسمون المعطلة المشبهة الأشاعرة قالوا نثبت لله صفات السبع أنا إشكالية هذه ما أدري الإخوة يعني مستواهم التعليمي يعني يفهمون نعم نعم يفهمون نعم، قالوا السمع البصر القدرة الإرادة الحياء هذه لابد لكل حي أن يتصل بها الله سميع بصير حي قادر أه؟ طيب عين قالوا لا ليس له عين العين المقصود بها المتابعة مقصود بها المراقبة سمع قالوا ليس له سمع نزول إن الله ينزل السماء الدنيا قالوا لا ينزل تنزل رحمة ربي إلى السماء الدنيا هذا يسمى التأويل المعطلة قالوا الله سميع بلا سمع قدير بلا قدرة بصير بلا بصر لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال المشبهة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما انتبهوا معي لو جيت لشخص أنت وقلت له أنا عندي شجرة في البيت طيب قال ما صفات هذه الشجرة قال هذه الشجرة ليس لها ساق وليس لها ورق وليس لها أغصان وليس لها ثمر وليس لها ظل تقول أنت ما عندك شيء هذا عدد أنت ما عندك شجرة فلذلك قال المعطلة الذين عطلوا صفات الله تعالى يعبدون عدما والمشبهة يعبدون صنما إذا قالوا سمع الله كسمعي بصر الله كبصري أعوذ بالله نعم O zaman tevhidin hangi kısımlarında problem yaşanmış ve yaşanmakta? Rububiyeti insanlık kabul ettiğini söyledik. Herkes Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor. problemin yaşandığı tevhidin diğer iki kısmı. İsim ve sıfatlar, allah Teala'nın isim ve sıfatları ve uluhiyet, ibadetin yalnızca ona yapılması yapınız. İsim ve sıfatlar konusunu kısaca geçecek olursak, insanlar şu üç kısma ayırabiliriz. İsim, allah Teala'nın isim ve sıfatları konusunda. Birinci kısım ehl-i sünnet vel cemaat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yolundan giden insanlar. Onlar Allah Teala'nın isim ve sıfatlarına ne yaparlar? Onun haber verdiği gibi, Resulünün haber verdiği gibi iman ederler. İkinci kısım eşarilerdir. Bunlar Allah Teala'nın sadece yedi tane sıfatını kabul ederler. Derler ki Allah Teala'nın görme sıfatı var. Ama Allah Teala'nın gözlerini ne yaparlar? İki gözünü inkar ederler. Allah Teala'nın işitme sıfatı derler. Kudret sıfatı, hayat sıfatı vardır derler. Ama birçok sıfatını inkar ederler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de indiğini, yer, hadislerde yeryüzünün semasına indiğini, hadislerde yeryüzünün semasına indiğini bahseder. Onlar ne varlar Bunu tevil etmek yoluyla inkar ederler. Bir de ne vardır arkadaşlar? Muattile, müşebbihe vardır. Allah Teala'nın ne varlar Bütün sıfatlarını inkar ederler. Hiçbir şey kabul etmezler. Onlar için aslında ibadet edilecek bir ilah yoktur. Yani size bir adam gelip dese ki benim bahçemde bir ağaç var bahçemde bir ağaç diktim. Sen ona desen ki ne ağacı, nasıl bir ağaç biraz bahsetsene. O da sana gelip dese ki yani bu ağacın bir kere gövdesi yok. Dalları yok. Hele hele yaprak, yaprakları hiç yok. Meyve de vermiyor. E gölge o da yok dese ona siz ne dersiniz? Ya sen sen de ağaç yok yani ağaç sen yani şöyle yüzünde bir soğuk su serp ağaç filan ekmiş değilsin dersin değil mi? Bu insanlar da arkadaşlar Allah hakkında konuşurken diyorlar ki o şöyle değildir, böyle değildir, böyle değildir, böyle değildir, böyle değildir. Yani geçen de dediğimiz gibi yok diyecekler ama dilleri var diyor. Şeyhülislam İbn Teymiye Allah çok güzel söylüyor bu, bu insanlar hakkında. Diyor ki muaddile yokluğa ibadet eder, yokluğa tapar. Yani yok olan bir şey. Onlar için tarif olarak ilah tarifini, yaratıcı tarifini getirin dediğin zaman Onların tarifine göre onlar kime ibadet ediyorlar arkadaşlar? Yok olan bir şey ibadet ediyorlar. Müşebbihe ise bazıları diyor ki Allah Teala'nın diyor işitmesi bizim işitmemiz gibidir. Görmesi bizim görmemiz gibidir. Diyenler de var. Bunlar ne ibadetler diyor Şeyhülislam? Bunlar da bir puta, saneme. Akıllarındaki belirledikleri bir şey ibadet ederler. Ama ehl-i sünnet ve cemaat bu ikisinin ortasında arasındadır. Dayı. خلاص آه، الآن ننتهي إن شاء الله بقي بس فقط نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة هي أسهل عقيدة وأبسط عقيدة شوف في نصف آية ذكرها الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني نثبت جميع ما أثبته الله لنفسه نثبت جميع ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم لكن ليس كسمعي ليس كبصري ها الله بصير نعم بصير كيف بصر الله أعلم الله سميع نعم سميع لكن كيف سمعه الله أعلم قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال لما سئل عن الكيف قال الكيف مجهول لا يمكن يسأل عنه كيف لا لا تسأل عنه لأنك لا تستطيع أن تصل إلى كيفية الله تعالى لكن الصفات معلومة سميع سميع نعم يسمع لبيب النملة على النملة الصغيرة على الصفات الصماء يسمعها الله تعالى ومع ذلك سبحان الله العظيم ويرى لا يحجب نظره شيء سبحانه وتعالى لا سماء ولا بحر ولا جبل ولا أي شيء لكن لا نستطيع أن نقول مثل سمع فلان أو مثل نظر فلان تعالى الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Evet, ehl-i sünnet vel cemaatın bu konudaki itikadını, inanış prensibini açıklayan Kur'an-ı Kerim'de yarım satırlık bir ayet var arkadaşlar. Ne diyor Allah Teala? Leyse kemisli leyse kemislihi şey'un. onun misli gibi, onun benzeri gibi bir şey yoktur. İlk prensip bu. E onu hiçbir şeye benzetemezsiniz. وَهُوَ السَّمِعُ basir. Ve o semi işitendir, basir görendir. Bizler biliyoruz ki Allahu Teala parlak bir mermer üzerinde yürüyen karıncanın, sessiz yürüyen karıncanın ayaklarının şeyini, sesini ne yapar? duyar işitir. Bu kadar mükemmel bir işitmeye sahip allah Teala. O halde diyoruz ki İmam Malik'in dediği gibi allah Teala'nın sıfatları meçhul, sıfatlarının keyfiyeti meçhuldür. Yani nasıl? Allah nasıl duyar? Bilmiyoruz. Allah nasıl görür? Bilmiyoruz. Çünkü onun benzeri bir benzeri, onun gibisi yoktur. Ama o işitendir ve görendir. Nasıl diyor onu? كيفية نمشي الان ونرجع في يعني؟ طيب هذا القسم المهم أيها الإخوة من التوحيد القسم الأول من العبادة من الإسلام القسم الثاني هو العبادة الصلاة الصيام الحج الزكاة الأخلاق المعاملات الحسنة هذا قسم مهم جدا وعلمه مهم اسمه علم الفقه ثم ثم القسم الثالث قسم العبادة المعاملات آه، كيف تتعامل في البيع والشراء آه، كيف تأكل الطعام هل هذا حلال أو حرام آه، كيف يعني تلبس اللباس حلال أو حرام الإسلام دخل في كل شيء علمنا كل شيء لماذا؟ لأن الإنسان هذا من خلقه؟ الله وخالق هذا الإنسان هو الذي عمل له المنهج الصحيح حتى يستمر الآن لو جاء شخص عمل الكمبيوتر وقال أعطاك الكتالوج تعرفون الكتالوج نعم. ها؟ قال امشي على هذا الكتالوج حتى لا يخرب الكمبيوتر لو أنت خالفت هذا النظام خرب الكمبيوتر الإنسان نفس الشيء خلقه رب العالمين وهو أعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو أعلم بمن خلق خلقك الله هو الذي يعلم ماذا يصلحك حرم عليك الخمر لأنه يفسدك حرم عليك الربا لأنه يفسدك حرم عليك الزنا لأنه يفسدك ثم أوجد بدائل أباح لك الطيبات حرم عليك الخبائث لأن هذه كلها يعني تصلحك في حياتك الدنيا İlk esas olan ve işin en önemli tarafı tevhidi öğrendikten sonra ibadetlerin yapılması gerektiğine vurgu yapıyoruz. ibadetlere de biz ne diyoruz? Fıkıh ilmi diyoruz. Allah'a nasıl ibadet ederiz, nasıl namaz kılarız, nasıl hacca gideriz, nasıl oruç tutarız. Bir de muamelat, insanlar arasındaki ilişkiler var. Nasıl alışveriş yaparız, hangisi helaldir, hangi lokmayı yeriz, hangi lokmayı yemeyiz. Yani bizler Allah tarafından yaratıldığımız için bizleri en iyi bilen Allahu Teala'dır. Bizlere neyin faydalı olduğunu, neyin zararlı olduğunu yine bilen Allahu Teala'dır. Mesela Allahu Teala bizlere zinayı, içki içmeyi, haram kılmış. Neden? Çünkü bizlere ne yapmakta? Zarar vermekte. Ama bunu haram kılarken yerine ne yapmış? Yerine helal olan alternatifler sunmuştur. نختم شيء. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم جمعنا ويغفر ذنبنا ويستر عيبنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا على الخير وأن تفرقنا على الخير وأن تجمعنا في دار رحمتك ومستقر رحمتك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وكل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه آه. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وكل المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين